Book 2 Sami Sami Gatsnoba Gatsnoba Gamarjoba Gamarjoba Gagimarjos Gamarjoba Rogor khar Rogor khar Evropeli khart Evropeli khart ამერიკელი ხართ? ამერიკელი ხართ? აზიელი ხართ? აზიელი ხართ? რომელ სასტუმროში ცხოვრობთ? რომელ სასტუმროში ცხოვრობთ? რამდენი ხანია რაც აქ ხართ? რამდენი ხანია რაც აქ ხართ? რამდენი ხნით რჩებით? რამდენი ხნით რჩებით? მოგწონთ აქ? მოგწონთ აქ? აქ შვებულება გაქვთ? აქ შვებულება გაქვთ? მე სტუმრეთ როგორმე? მე სტუმრეთ როგორმე? ეს ჩემი მისამართია. ეს ჩემი მისამართია. ხვალ შევხვდებით. ხვალ შევხვდებით? წუხვარ, მაგრამ უკვე დაგვეგმე რაღაც. წუხვარ, მაგრამ უკვე დავგეგმე რაღაც. კარგად. კარგად. ნახვამდის. ნახვამდის. დროებით. დროებით.